для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. Пачорхат колаў у пясчаных каляінах, ціха пакалыкваючыся разам з васком, зубрыч думаў. Пасля нядаўняй узбуджанасці пасля нядобрага развітання на душы было неспакойна. Думкі лезлі, чапляліся адну за адну вярэдзілі, Дык ён не гнаў іх. Ад нядаўняй сустрэчы з яўхімам, асталося і жаданне паразважаць, абдумаць бачанае, чутае, адказаць неяк на пачуцці, што ўзніклі пры спатканні. Зубрыч пацягнуў залейцы, прытрымаў каня, каб лепш было думаць. Да чаго ж моцны, гэты жывёльны інстынкт самазберажэння. Вось і гэты Яўхім, што пайшоў недовольны, патрабуе судзіць непахісна нават з пагардай, а сам сядзіць за балотамі, за лясамі і аб, аб адным толькі думае, каб перабыць, каб навала прайшла паўз яго. У калгас ужо гатоў, каб як уцалець. І гэта той, які здаваўся такім баявітым, на якога здавалася можна было надзейна спадзявацца. Не-не, цвяроза стрымаў зубрач сябе. Гэты баявіты трэба быць справядлівым, каб такіх было сотня, можна было б упэўнена адчуваць сябе пры належнай сітуацыі, можна было б адчуваць камандзірам становішча. Але такіх адзінкі. Колькі ён сабраў за цэлыя гады такіх, на якіх ён можа ў належнай сітуацыі надзейна спадзявацца і кіраваць. Нават з той невялічкай кучкі, нейкіх паўтара дзясятка, якія больш прывязаны, ён не можа быць цалкам упэўнены, што той ці другі не зашыецца ў кусты, не здрадзіць пры першых жах стрэлах у адказ і пры першай небяспецы. Але калі дапусціць, што ўсе з гэтай жменькі не падвядуць, што яны зробяць пры ўсёй іх адвазе сярод нікчэмнай труслівы чарады паўчалавеках паўмалп. Што яны зробяць? Што зробіць у такой сітуацыі ён з усімі яго здольнасцямі і энергіяй, калі насупраць коціць цэлы ледніковы вал? Калі насупраць і бальшавіскія абяцання даверлівым, і пагрозы і жалезныя краты непаслухмянам. Няпростая сітуацыя. Выходзіць, што нейкая нікчэмнасць, як башлыкоў, апейкай, харчаў, быццам бы дужэй за яго. І ён павінен хіліцца перад імі, поўзаць як шчаня перад імі, лісліва круціць хвастом, сведчыць сваю любоў, адданасць ім, бальшавіцкай справе – Поўзаце што хвіліна аглядвацца, як бы не заўважылі, што ён час ад часу выпускае зубы і точыць іх. Трывожыцца, як бы раптам не вылезла наверх старанна зацертае калісьці, засыпаная пылам гадоўка. гэта прызнаў бы усякі аб'ектыўны назіральнік, мае такія сякія поспехі у майстэрстве маскіроўкі. Потым у лепшую пару у якім-небудзь міністэрскім кабінеце можна будзе пасміхваючыся расказваць, як ён убіўся ў давер'е нават высокапільнаму і прынцыповаму сакратару райкома таварышу башлыкову можна каларытна расказаць, як страсна абараняў таварыша сакратара па партыйнай частцы. Як гэта асабліва пікантна будзе, пільны і прынцыповы таварыш башлыкоў сам аказаў высокае давер'е, прапанаваў як адданаму савецкай уладзе грамадзяніну паступіць у бальшавіцкую партыю. Прапанаваў не першы раз на чало загадчыка райза, лягла клопатнасць, якая нарадзілася з гэтай прапановы. Ён тады падзякаваў таварышу сакратару, сказаў, што быць партыйцам лічыць для сябе вялікім гонарам, абяцаў рыхтавацца. З таго дня, колькі не думаў, не мог адолець назойлівую, супярэчлівую клопатнасць. І цяпер яна звыкла нібы здзекліва апанавала і хацелася не страціць такую удачу, такую важную удачу, якая проста сама ішла ў рукі і разам хапала, цвяроза цягнула назад апаска. Нагадвала, што ўлезці ў партыю гэта не толькі ўшыцца ў кіруючую эліту і прыдбаць сабе новыя магчымасці, але і пайсці самому на новыя чысткі, на новыя праверкі. І гэта апошняе проста сказаць непатрэбная раскоша для чалавека з яго радаслоўнай, з прыхаванымі эсэраўскімі грахамі, якіх было даволі, каб у горшым варыянце зменлівай жыццёвай лініі стаць да сценкі перад бальшавіцкімі вінтоўкамі. вучаны студэнцік, легкадумны, упэўнены ў сабе прапаршчык, даверлівы саманадзейны керанец, потым веры і праўдай падпольны эсэраўскі дзеяч, што неразумна ўскочыў безнадзейную авантуру паўстанні, якой не магло не праваліцца. Нібы знарок як мог, папсаваў на будучыню усю сваю біяграфію добра што хапіла яшчэ розуму улезці ў паўстанне з чужымі дакументамі з чужым прозвішчам гэта шчасце што пра бурную маладосць у цёплым стэпавым гарадку адкуль выпраўляўся ў дарогу і куды пасылалі запытанні правяраючы як савецкага служачага нічога не ведалі пра найбольш цікавыя старонкі яго біяграфіі Род, вядома, не з тых, якімі ганарыцца ў гэты час, але і не з тых, якія закрываюць дарогі ў свет. Матка настаўніца, бацька скрыпач у аркестры мясцовага тэатра, неудачнік, які марыў пра лаўры глінкі, але цьліпеў у бяздарным аркестры. Самае небяспечнае, вядома тое, што няўдаламу гэтаму эсэрку – захацелася потым расшукаць сваіх порсткаму поўнаму жыццёвых сілы прагі дзейнасці не сядзелася у ратоўнай але нуднай цішы сябры памаглі перацягнулі з адной ямы ў другую толькі што з пасадай толькі што ў людным беларускім краі сяброў гэтых якія ведаць усё небагата адзінкі але ж яны ўсё-ткі ёсць двое нават ужо у пакойчыках, вокны якіх аздабляюць жалезныя краты. І вось без таго ходзіш па жыццю, як той цыркач па дроце, так і глядзі, што сарвесся, паляціш цемем уніз. Разважная цвярозасць раіць. Сядзі лепей не рыпайся, а спакуса вярэдзіць, не прапускай, не траць такой удачы мала іншага клопату, дык яшчэ думай ісці ці не ісці ў партыю. Думай, як быць з давер'ем пільнага, прынцыповага таварыша башлыкова. Дасціпная іронія прабегла, як павеў ветрыка пакалыхваючыся ў васку, не заўважаючы, што лес ужо адступае, пачынаецца шэрае ветранае поле, клопатна, зласліва думаў зубрыч. Нявесела жыць так, ходзячы як цыркач па дроце. Ды яшчэ пад пільнымі позіркамі, кожны з якіх можа заўважыць тое, што загубіць, хадзіць помач з гэтай лысы гіены разам з апейкам, які здаецца любы момант гатоў уткнуць смяротныя кіпцюры. Такі акуратны, такі стараны перад гэтай гіенай, А ён хоць бы зірнуў калі-небудзь прыхільна. Увесь час такое адчуванне, як бы падазрае ў нечым ці нават ведае. Глупства бясспрэчна. Не ведае апейка нічога, каб ведаў не маўчаў бы, а ўсё-кі бярэ неспакойная. А што калі ведае да ісцеражэ, каб заспець на месцы прыперці да сценкі. Зубрач разважна супакоіў сябе. Але спакою поўнага зусім не было адна трывога. І як мог прыйсці спакой, калі пры тым, што гіена гэтая апейка, пакуль не ведае нічога, разумеешы ніяк не адкінеш гіена гэтая, самае небяспечнае. Любы момант можа усадзіць кіпцюры. Ад гэтай нянавісці так цешыць зубрачава сэрца помслівая радасць, Дасталося аднойчы гадзюцы гэтай, апейку. Моцна ўпіліся ў таварыша старшыню райвы канкаму ў самыя чулыя месцы стрэлы, намочаныя едкім ядам, якія ён, зубрач, падкінуў у самы час. Прыцэл быў дакладны, Усе факты падобныя на праўду, ні аднаго не адкінеш як выдумку. Запісачкі гэтыя сталі матэрыяламі, аўтарытэтнымі, партыйнымі дакументамі, атрымалі ўжо належную ацэнку і можа быць яшчэ паслужаць, а мы можам і дадаць да іх, калі што. Вось гэта надзейна, разважліва выходзіць загадчы край за зубрыч, ціха пакалыхвучыся ў васку, што паволі паўзе дарогай праз поле. Вось тут і рызыкі ніякай, і амаль поўная гарантыя, што будзе карысць. І псіхалагічна і палітычна бездакорны сродак у цяперашняй сітуацыі і ён давядзе пачатае да канца. Ён убачыць таварыша апейку, гэтую гіену не такім ганарлівым, а абшчыпаным, кінутым з пагардай усімі растаптаным. Ён не пашкадуе для гэтага ні часу, ні таленту, ён зробіць гэта з радасцю, акрамя ўсяго іншага. Ён помніць, што ад гэтага багата ў чым залежыць бяспека яго самога. толькі ў якім гадючым гняздзе круціцца зубрач цэлыя гады. І ў такі час, штодня сустракаецца, здароваецца з харчавам, гэты грубы жывёлінай, якую рэвалюцыю зняла на раённую вышыню. І гэтай гадзюкай, якая больш небяспечна не толькі за башлыкова, а і за апейку, бязграматная, Тупая жывёліна гэтай адным позіркам прымушае халаднець. Варта яму толькі аднаго факта і можна развітвацца з жыццём. Ад харчава літасці не будзе. І вось у такім гадючніку зубрыч ходзіць, есть, спіць, жартуе нават – і яго яшчэ лаюць нейкія лясныя дзікуны. Замест таго, каб здзіўляцца, як ён можа дзейнічаць у гэтай ямені ў гэтым нікчэмным сіле, дзе ўсё так відна адусюль, дзе ўсюды вочы ДПУ, дзе засыпацца, як расплюнуць. Дзейнічае тады, калі амаль усе ніці з верхам парваны, тады, калі там бязвер'і трусасць. Дзікуны ведаць не хоча, што ён вымушан быць асцярожны, вымушан і нярэдка устрымлівацца. Што яму калі на тое, што можа быць і страшнавата? Што гэтаму дзікуну да таго, што і табе цяжка жыць так бясконца, што і ў цябе нервы ёсць. І нарэшце узяло зубрача кволае. Гады ўжо ў яго не тыя як не старайся не паддавацца гадам і скрусе, няма ўжо той прапаршчыцкай лёгкасці. Воленс Ноленс старэю, мінорна філасофскі адзначыў зубрыч. За хвіліны расчуленасці думкамі завалодала энергічнае дзелавое. А можа, трэба перабрацца ў большае месца, у гомель ці хоць бы ў мозар, Не сядзець жа тут, пакуль не ўскочыш у харчаўскую пастку. У горадзе, ў натоўпе, дзе снуюць тысячы самых розных і гарадскіх і прыезджых Ты будзеш як іголка ў стозе сена, не будзе таго нагляду, той рызыкі, не будзе скаванасці, разгарнуцца можна будзе, ды ўздыхнуць, падышаць лягчэй і вальней. Колькі гадоў ужо толькі у ямах. І зноў узяло мінурнае, ідуць год за годам, А ён усё гібее ў ямах і ўсё беспрыкметны прасветлены тое лепшае якога даўно чакае ўсё не ідзе да не ідзе час ідзе годы ідуць ідуць і бураць усе падзеі усе надзеі і нішчаць жыццё і вось толькі уцехі што выпіш задурманеш галаву і забудзеш усё адна радасць гарэлка. А жыць без гарэлкі няможна ўжо. Без гарэлкі дзень як пакута. Добра, што атруты гэтай самагонкі у кожным сяле і даюць ахвотна. Вось так і закончаным алкаголікам стаць нядоўга, спіцца на нішто. А ці не можна сказаць, што зубрыч, ўжо і співаецца. Не бачыў зубрач, як зняў шапку, схіліў галаву, здароваючыся дзядзька, што ішоў сцежкаю паўз дарогу. У думкі звыкла ўжо, але крыўднае, як бязлітасны суддзя, як кату ўвайшло. Не на тую стаўку паставіў порсткі непрадбачлівы прапаршчык у маладосці. Не на таго каня сеў. Хоць мог бы сесці і на таго. Быў выбар у сваю пару быў і меці ўжо высока, а не скеміў, не хапіла ў галаве патрэбных думак. І вось не на таго коня сеў. І вось туліцца па ямах, рыцца ў гразі, ды яшчэ азіраецца, рызыкуе, хоць мог бы хадзіць у сталіцах, красавацца у вялікіх кабінетах, на віднейшых трыбунах, і кожнае яго слова лавілі б і кожнае выступленне б яго адзначалі б у газетах, выдрукоўвалі. Дзіру такую раённую наведваў бы раз у год, як бы рабіў гераічнае падарожжа. Сталічная кватэра з усімі выгодамі, імклівая машына і паслужлівая сакратарка. Як многа значыць у жыцці сесці на таго коня. Але нічога запярэчыла ўпартае самалюбства зубрыча. Нічога, усё яшчэ не скончылася. Невядома яшчэ той гэта ці не той конь. Яго конь можа яшчэ чакае, калі падыдзе пара, вось падыдзе пара конь выскачыць, толькі глядзі спрытна сядць на яго. Мацней толькі трымайся за грыву, узнясе на такую гару, якая толькі сніцца можа няпэўны вобраз мары адразу ж заспяшаліся падмацаваць доказы. Мужыкі гудуць, Штодзень гудуць больш. Крыўда і злосць збіраюцца, кіпяць усё больш нецярплівасць, бяруцца і выбухнуць з такой сілай, што на ўвесь свет захрыміць ага. Толькі каменне астанецца ад усяго, што будуюць цяпер. Няхай толькі давядуць да краю, звера. І там, за дзяржаўнай граніцай збіраецца, няхай толькі здарыцца сітуацыя такі звер. Сітуацыя, якая можа быць ужо вельмі блізкая. Цярплівасць, вытрымка і вера нагадаў сам сабе зубрач і аддагнаў націск думак. І ён ужо ўязджаў у вуліцу сяла, трэба было становіцца загадчыкам райза, упаўнаважаным па калгаснай справе. Каля самай цагельні меканор не ўтрываў, сышоў з дарогі і пайшоў полем. Пожня была брудна-шэрая, мокрая ў разорах і ямках на картаплянішчы, там і тут цьмяна льснілася вада. Дзе нідзе боты пасхлізгвалі на цвердаватай ўжо абмоклай зямлі, Ім жыла халоднай асенняй імжою, вецер нібы мазаў па твары руках мокрай анучай. стылы у нізкай навісе цьмяных хмар дзень нібы быў створаны для суму для санлівасці для марудных і невясёлых думак Але меканору не было ні сумна, ні санліва, Усяго яго поўніла нецярплівая прагная да дзейнасці радасць. Толькі сёння нарэшце дакончыла вялікую працу свая камісія. Толькі вось правёў ён каморніка, што ехаў назад з усім сваім інструментам да грэблі. І толькі от цяпер мог ён меканор, развітаўшыся з каморнікам, астаўшыся адзін, сам насам пайсці на поле, і сам насам пабыць з полем, з вялікай радасцю, у якую і верылася нібы ад непрывыкласці не верылася. Вось і цяпер, калі ўжо ўсё скончылася, калі ішоў сваім калгасным полем, не мог звыкнуцца з думкаю, што гэта ўсё ўжо не ў марах, а па праўдзе, нічыё-небудзь, а калгаснае. поле. У зношаных разбітых ботах, у мокрападзёўцы, Нязграбны з пласкаватым пакляваным тварам, на якім у белых брывах на шчэцці барады трымаліся кропелькі вады, глядзеў міканор на поле, абводзіў яго позіркам і цешыўся. Недарэмна хадзіў, дабіваўся і ў сельсавеце і ў раёне, аднак дабіўся. Думка пра гэта улівала ў міканора радасць гонар за перамогу сваю за сябе на вочы трапілася былая васілёва палоска згадаў як ці вельмі даўно сутыкнуўся тут з дзятлам васілём і як той калі папярэдзіў яго што зямля здадзена пад калгас нахапна гаварыў з ім са старшынёй калгаса як здзекліва проста адштурхнуў пайшоў араць зямлю далей і врухнулася злое. Яшчэ і тады, калі ўжо камісію ўзялася ўпарадкоўваць, хацеў павярнуць па-свойму той Васіль. Гразіўся, што скардзіцца пойдзе. А няхай ён ідзе, няхай ідзе далей. Няхай ходзіць, ходзіць, пакуль не надакучыць. Няхай бачаць, чыя сіла падумаў прыгадваючы колькі яшчэ працівілася яму няхай усе знаюць чыя сіла а то сколькі не гавары як не чуюць нічога а зараз няхай знаюць сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук